Patrick, eh, egunon? Egunon. Orduan, eh, etxe ekoizleen elkarteak, ogoita amagurte eh, ospatzen ditu, eta aste berezi bat antolatzen, urriaren amalauan abiatuko dena. Beraz, aste hori, biztan dena, ogoita amagurteak markatzeko, baina ere, elkartearen historia gazteagoer transmititzeko. Historiarekin asteko lehenik, nola sortu zen, noiz sortu zen etxe ekoizleen elkarte hau? Bon, uh, elkartea osortu zen dila oita marurte, eh, mila behatzion eta latoin behatzian. Uh, ere zuen astapenean, bon, berda jakin uh, eh, astapenean uh, etxeko izpena, etzela baita espada biziki uh, edatua eskolegian. Eta jende batzu sartu ziren etxeko izpena, zenta nahi baitzuten uh, be, bere jebenu bat sortu, e, bere etxaldetan uh, be, edo norbait uh, beren maztea edola uh, azteko. Eta hori hasi zenen. Eta orduan dira, etzuen etzen eh, eh, laguntzarik etxe ikuspenean eh, inguruan eta jende horiek be elgarretatu ziren eta hasi ziren gokuetatzen be, beren beren BHI rapostu bat emaiteko Etxe ekoizleen elkarteak horretarazi behar da, edo etxe ekoizleelarik etxean ekoizten den mozkina, transformatzen eta saltzen dela. Bai, hori da. Eta zenta balorazionea ekartzen baita uh, buruz joiten delarik. Oita urte hauetan, borroka handiak ere man behar izan dituzue? Bai, oita magurte hauetan, bo, ni nintzen aspetapenetik, manan uh, indugulaik piskat uh, lehen, deko, lehen dakariekin bildu giderarik, oartu gira, aspetapenetik uh, sekulako uh, borrokak izan direla, eta justu esne gornirari buruz. Deia, dela oita urte ere, nahi zutela debekatu esne gornina. Eta beharrik laborari horik piskat uh, bildu zirela, horren uh, behen uh, parean uh, borrokatzeko, beren uh, ekoizpenan uh, egiteko. Hauden, borroka horiek uh, izan dira, baina oraino gaur egun falta da zerbait ezagupen eh, eskas hori sendi Bai, ezagupen eskasa da, bon, alde batetik uh, gure el elkarteak sekulako borrokak eman ditu, eh, izan dain uh, esnegorri kontra, izan dain uraren uh, uh, baliatzeko, baimena aukaiteko, edo beren beharri betetzeko, baina Ber mementuan izan da ere problematika bat, uh, eh, etxeko izpena ez dila ezagupenik. Horainko e, egunean, ono, uh, eh, etxeko izpenak uh, eh, laborari paliatzen aldu, zenta ez du kuadrorik. Bistana, orduan deia dela oita maurte sortu zuten idoki, eh? kuadroan horren piskat ez da badatzeko. Antira hainitz izan dira idokiin inguruan uh, jakiteko zertzen etxeko izpen bat, mainan iduritzen zauku idokin jaren mandutela uh, ez da bada hori eta kuadro hori indutela, baina nazio mailan, Europa mailan, ez dela kuadrorik. Eta guretzat hori da ere e, zenta iduritzen zauku, kuadro horrek importantalitaik, eh, zenta ikusten du, e, deia, o, oita urtetan pasatu girela, oita amag etxaldetik e, irunetarat, badela sekulako geratze bat, eta garatze hori ez dela geldituko, eta iduritzen zauku, behar dula segitu antolatzen. E, antolakuntza e, eskaz balin bada, numeit, krisa bati buruz joiten alko gira ere, zenta eh, etxeko izpen bat norbait hasten delaik. Anarxikoki izaiten al, eh, izaiten al da, zenta uh, edo laborari haste malima etxeko hispani buruz, bere mozkinak merkatuan eldu, eldu dira, eta denak haste malima hori ez numeit kuadro bat hori uh, laguntzen duena, ebe krija buruz buruz duiten aldira. Eta behar bada ere, ardi etxiditu zuen eh, eh, lorpen batzu horiek ere, galtzen altzen ituzkete, pentsatzen dut adibidez erranduzu, uh, eh, ere man borruketan gasna gordinarena izan dela uh, handi bat, etxean transformatzeko eskubide hori, eta beri ziki uh, zerbitzuen ganik. Hau beti zalantzan da edo zalantzan ezagia izan daiteke? Ah, hori beti zalantzan da, eh? astapenean baziren uh, duda horiek, eh, borroka batzu izan dira, e, behar jokan dugu guk uh, oita urte hauetan borrokatu uh, eakutsiz gure mozkinak sano uh, eta kapabrigilela mozkin sano batzuen egitea, mainan ono gugu egunean uh, badirela dudak eta azken urte hauetan ere beti nahi jokan lobiak horti gure esne gordianen debekara azteko, eta hortan uh, beti guk borrokatzen gira, elgarretatzen gira, borrokatzeko eta e, eta sanitonen mail uh, e, DTPP parean beti behar dugula borrokatu eakutsiz beti gure mozkinak sano didela. Eta hori lortu ditugu zenta artean uh, e, numeit antolatzen bai gira eta parean uh, talde bat bai gira. Eta horrek indar bat eakusten du eta parean uh, indar bat badelaik ebean uh, hasten gira uh, Eiten dira gure eskutan ara ere. Eta hori da importanta, eta guk nahi ginuke oita morte hauetan naden lana, uh, eh, eakutsi uh, eh, laborariak antolatzen delaik, kapable direla gauzen eh, ongi ere Alta baduzu ala ere sarta bat uh, izenpetua, largoita emezortzian izan zen, mila behatzion eta largoita emezortzian, dijonekoa, zer dio sarta horrek eta ez da aski hor dion eh, duzunaz? Bon, sarta horrek, eh, bon, aniz jende ez dute zautzen, me hori deia eman zuen kuadro bat uh, etxeeko izpenari. Uh, bon, hori zen ez da bat elkarte batzuetan uh, sarto dijon delitzen dena, aniz jende ez dute zautzen eta hortarako guk urriaren amazazpian haidunuke ez da hori uh, berriz piztu, uh, eakutsi laborariak zer den Dijon hori, eh, zer den barnean, bon, uh, iduritzen zauku Chartresek deia mantzuen kuadro bat, de etxen eginden mozkin bat transformatua dena eta berak saldua dena deia Chartres agertzen dena, eta ere, aipatzen zuela, ere uh, laborantza irankor bat behar zuela izan uh, etxe ekoizpen nahi bazuen egin. Egia ezan, azken urte hauetan etxe ekoizpena uh, ez dela biziki aipatzen, aipatzen dira hainitz zirkuiku, aipatzen dira hainitz lekoko gauzak, baina etxeko izpena eh, ez dira biziki agiri. ez eh, dira gero eta gutio agiri da, alta du, guretzat guk badugu legitimitate bat, zenta gure eh, etxalde bat, uh, etxeko izpen bat, etxalde batean inadelaik, dolaik eta laborari batek uh, ongi ere maiten du gauzak eta bere egiteko manerak eakusten ditilaik, konfintxa sortzen du kontsumitaliak. Eta iduritzen zau hori ez du lau behar, eta behar dugula hori guguetatu, nahi badugu biak etxeko izpena gara da gure eskolegian edo edo frantzian edo lekutan, behar dugula ala ere gure eh, egiteko maneretan lehiala izan, eta erakutsi nola egiten dugun, ba produksione mailan, ba transformazio mailan, eta ba saltzeko maneretan. Eta iduritzen zauku, hurik laborariak eh, badutela hor manera uh, beren etxaldeak biziera azteko, eta hori da gure helburua. helburua. Garapena ere jandu duzu importanta izan da, oita mar urtez, eh, oita mar ziren eh, etxaldeak eh, astapenean, elkartearen sortzean, guai irueun uh, edo irueun tik goiti, eta gaur egun bi instalazioetarik bat etxe ekoizpen gintzan, egiten da, emaitzak uh, jak dira ere. Bai, hori biziki positifoa da zenta egu hartzen gira, hain izgazte uh, eh, eh, itzultzen dela eh, etxeko, izpenari buruz, zenta espaitute gehio sinesten produksionari, uh, espaitute sinesten eta konfientzia galdu baitute. Hori biziki untsa da, biziki positifoa da, banan ber mementoan, Eh, beharku dugu gogoetatu eh, nola beharku dugun antolatu. Zenta ez ginuke behar, krisa, etxeko inguruan ere krija batiari buruz joan. Eta hortako, iduritzen zau, gure elkarteak ikartzen alduela rapostu batzu, eta justu kuadro horren inguruan ikartzen alduela rapostu batzu. Me hortarako, laborariak behar dute mobilizatu, behar dute elgar bildu, eta elgar konfintxa egin, eta adostu, zer laborantza nahi dugun gure, uh, gure xokoan, xokoan rentzat. Eta hori da importanta. Zenta gure helburua, Istan dena, guk idokin mailan indugu lan hori, uh, badakigu laborari guziak ez direla idokin, beste batzu badirela biologikon direnak, beste batzu badirela uh, eh, sok marketan, baina berginukela genak elgerrekin adospundu bat atzeman, nola garatu etxeko izpenal gure lujalde osoan. Eta hori da, eh, ez da baida hondia izaiten aldena. E, izaiten alda eskolegian ez da baida hori, manan ere frantzian aldetik. Eta iduritzen zauko, bon, berdin ambiziunea <laughs> handia dugula, baina berdira zumitaldiz uh, eh, gauzak ara, pausatu, zenta ikusten, ikusten du gauzak ez, pausatia, ebe bakotxa gure eskolditik abian bali magida, ebe, ebe bat izaiten aldela. Eta hori nahi ginuke, biskat, eh, bon, be, pausatu. Beraz, ez da bai hori, ere manen da, partikulazki urriaren amazazpian, uh, eh, Dona Palauko eh, St. Louis Cinemagelan, eh, egun oso bat antolatu baituzue uh, goizean eta aratsaldean ez da bai dekin, ez da itzordu bakaja, uh, etxalde bisitak urriaren emeretzian, eta haste guzian ere, zuen partaide diren jatetxeetan, ba, zuen ekoizpenak proposatuko dira presio berezian. Bai, hori da, guri, guri itzat ere importanta zen, badirela hemen eh, ostatu batzu eta gurekin ari direnak, eta biztana hori gurekin ari zina proposatu da gugu nahi zuten ez gure aste eh, sartzea, bon, gogutik uh, eh, bat eman dute, eta iduritzen zauku guretzat hori zen importanta ere, uh, etxeko izpena antzineat man, ba gure ostatuan, eta pixkat be etxeko izpena uh, behar dugu eakutsi ere, badela uh, ainitze hainitzeko etxeko izpen, eta uh, gure datxetxeak ere uh, ornitzen aldirela gure etxaldetan. Untsa da, eh, egitara waberatxa, Patrik Zalaberri, eh, aste batez, eh, amalautik eh, eh emeletzirat, mil esker eta urte betetzean ere. Ba, mil esker zuri.